Озарим пространье, степную даль, Степном дыме блеснет святое знамя, И ханские капли сталь. Великий бой, покой нам только снится, Сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица, И нес ковыль, и нет конца, Мелькает верст и грудь, остановись. Идут, идут, пуганные тучи, запад трави, запад трави, и сердце кровь струится, гладь сердце, гладь, покоя нет, лесная побылица несется спать.